بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkumbusha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna umati wa Nabii Isa na Nabii Musa hasa umati wa Nabii Musa ambao ulipata mitihani mingi sana katika muda wa maisha yao umati wa Kiyahudi kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataja dondoo moja moja moja katika hayo matatizo aliyoyapata na neema alizowapa Mwenyezi Mungu hapa leo anasema Mwenyezi Mungu wa idh akhadhna mithaqakum kumbukeni pale tulipochukua ahadi yenu nyinyi warafana fawqakum tur wakati tumeunyanyua juu yenu mlima wa tur tukawambia khudhu ma atainakum bikuwa uchukueni ujumbe tuliokupeni uchukueni utumwa tuliokutukeni uchukueni mwongozo tuliokuwajibisheni uchukueni ujumbe huo bikuwati kwa nguvu zote na juhudi zote kwa nguvu zote na bidii na juhudi wadhkuru fi na mkumbuke aliyomo muyakumbuke muyazingatie muyachanganue la'allakum tattaqun ili nyinyi mfikie kumwogopa Mwenyezi Mungu na kumuepushia jeuri zenu mkakubali hayo nikakupeni kitabu cha Taurat kupitia mtume wenu Musa thumma tawallaitum ba'da dhalik kisha nyinyi nyinyi ndiyo mlioyapa mgongo maamrisho yaliyokuwemo katika Taurati min dhalika baada ya kukubali kwenu katika hali hiyo nyinyi Mwenyezi Mungu akufanyeni nini falaula llahi alaikum lau si zile fadhila zake nyingi Mwenyezi Mungu na rahma wa rahmatuna rahma zake kwenu la kuntum min alkhasirin mngelikuwa nyinyi moja kwa moja mmekushakula hasara hilo moja na jingine walakad alimtum alladhina atadau minkum fi sabti mnajua mmejua kabisa wazi wazi na mnakumbuka kwamba kuna kati yenu watu waliopewa mtihani kwa kuzuliwa kuvua samaki siku ya Jumamosi hasa Mwenyezi Mungu walaqad alimtu mmejua nyinyi ladhina tadau minkum wale jamaa ambao walikiuka mpaka miongoni mwenu fi sabti kwa kuvua samaki siku ya Jumamosi walipofanya jeuri yao hiyo fakulna lahum tukawaambia kunu qiradatan khasiin geukeni muwekima vidhalili geukeni muwekima vidhalili vinyonge vitumbiri hiyo ndiyo adhabu mlioipata kutokana na jeuri na ukaidi mliomfanyia Mwenyezi Mungu wenu Vitumbili hivyo vikima hivyo fajalnaha tukavifanya nakala ni adhabu yao lima baina yadaiha ya kuwapa kumbukumbu na tahadhari watu waliokuweko mbele yao wama khalfaha na watakaokuja baada ya wao wa mau'izatan iwe ni mawaidha ni maonyo lilmuttaqin kwa waliomcha Mungu tatu wa idh qala Musa kumbukeni pale aliposema Musa alayhi salam liqaumihi kwa jamaa zake inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje ng'ombe hii ni kutokana na uhalifu uliofanyika kati yenu wayahudi watu waliowaua watoto mayatima kwa ajili ya mali zao wakamua mtoto yatima kwa ajili ya mali yake alafu ikawa muuaji akajificha katika jamii ili waweze kumjua nani muuaji Mwenyezi akawapa mtihani huu wampate ng'ombe ng'ombe huyo wamchinje wapate nyama ya ulimi wake ng'ombe huyo wampige nayo yule marehemu aliyokushauliwa atafufuka na ataeleza mwenyewe nani aliyomuua kwa hivyo anasema Mwenyezi Mtume Musa alimwambia jamaa zake hivi ili mjue mkhalifu wenu inna Allah hakika Mwenyezi Mungu yaamurukum an kuamrisheni an tadhbahu bakara mchinje ng'ombe qalu wa yakasama wayahudi hao ah Musa we atatakhidhuna huzwa hivi sisi unatufanya wapuuzi watu wapenda kula tu sisi qala akasema Musa a'udhu billahi an akuna minal jahilin najikinga na Mwenyezi Mungu najikinga kwa Mwenyezi Mungu ninepukana mimi na kuwa katika jumla ya watu wajinga ambao wanawafanya watu wapuuzi qalu wakasema haya inshallah ud'u lana rabbaka basi tuombee kwa Mola wako yubayyin lana atubainishie mahia ni ng'ombe gani huyo ambaye atafaa kumchinja tukapata kumjua muhalifu wetu qala Musa akamwambia innahu yaqul Mwenyezi Mungu anasema إنها بقرة la فارض wala بكر أوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون Mwenyezi Mungu anasema ng'ombe mumpate ng'ombe si mzee sana wala si mchanga sana ni wa majikati wakati na kati basi hebu mtafuteni mfanye hivyo mlivyoambiwa qalu wakasema eh ud'u lana rabbaka tuombe Musa kwa Mola wako yubayyin lana tubainishie mala unuha wa rangi gani ng'ombe huyo قال akasema Musa يقول من Mwenyezi anasema innaha بقره صفراء ng'ombe mnatakiwa mumchinje ng'ombe mwekundu faqi'u launuha mwenye kutikitia rangi yake kuvutia kabisa tasuru nadhiri anawapendeza watazamaji qalu wajuaji hawa wakasema ud'u lana rabbaka tuombee Musa Musa kwa mola wako yubayil lana atubainishie mahia ni ngombe gani hasa huyu atakayetufaa kutubainishia mhalifu inal baqara tashabaha alaina mijigombe ni mingi sana hapa nchini e, imetubabaisha ime sisi kule tunataka kumfanya kuwa ndiye tunaona labda si tutakosea lakini ikiwa utatubainishia wazi wazi wa inna hakika sisi insha Allah apendapo Mwenyezi Mungu la muhtaduna tutaongoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatia dau hiyo ya kutangaika na kuzurura zurura kwenda na kurudi lakini kwa ujuzi wake Mwenyezi Mungu kila wakiuliza anawajibu kila wakiuliza anawajibu lakini hawafiki lengo Nasema inna insha Allah la muhtadun hakika sisi akitutaka Mwenyezi Mungu basi tutaongoka tutamjua huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama wasingelesema neno hili inna insha Allah la, eh, la muhtadun basi wangaliokuwa wakiuliza wakijibiwa wakauliza wakijibiwa mpaka يوم القيامه wasingelefikia hapo kumjua alipoambiwa hivyo qal akasema Musa innahu yakulu hakika Mwenyezi Mungu anasema innaha baqaratul ladhalul ng'ombe mnatakiwa mumchinje ili mweze kufikia kumjua mwalifu wenu ni ng'ombe ambaye si mdhalilishwaji kwa kupakiwa gari tuthiru al-ardha kwa kuchingua ardhi wala tasqil harsa wala kumilia maji mimea musallama ng'ombe aliyeokoka kabisa la shiata fiha hamna ndani yake rangi yoyote nyingine isipokuwa hiyo rangi yake wekundu qalu wakasema wayahudi alana jiita bilhaqi ama sasa wametwambia kweli fadhabahuha wakamtafuta ng'ombe na wakamchinja lakini Mwenyezi Mungu asema wamakadu yafaalun kwa ughali uliowajibikia kumpata ng'ombe huyo bado kidogo washindwe washindwe wasingaliofikia kabisa kuweza kumchinja ng'ombe huyo Mwenyezi Mungu aliwapa adabu hiyo ili wakose ile mirathi waliokuwa iliwasababishia kumuua huyo mwenzao mtoto huyo mayatima kwani Mwenyezi Mungu aliwaelekeza wampate ng'ombe huyo na ng'ombe huyu alikuwa naye mtoto mmoja vile vile naye ambaye alifiwa na babake akaachiwa mama tu hakuachiwa kitu chochote chingine isipokuwa mama basi akaishi na mama yake mpaka ikafikia kuja kutokea kisa hichi lakini yule mama aliyepewa wasia ni mmewe kwamba endapo mimi nikafa mtoto wangu huyu akafika makamo basi mwambie aende katika bahari mto fulani yani kijisitu chenye mto wa maji kijisitu chenye mto wa maji ambacho atakuwa akiishi ng'ombe akila akika akikuwa katika maeneo hayo akifika akimwona ng'ombe huyo basi atumie usemi huu birabbi ismaila wa ibrahima wa musa ila ma ataitani kwa utukufu wa Ismaila na Ibrahima na Musa nataka unitii ufuate amri yangu ng'ombe atakuja atakuwa chini yake na atamfuata kama anavyotaka akisha ng'ombe huyu wakamuuze lakini hiyo thamani atakayoiuzia atakayoiuzia ng'ombe huyo asitumie isipokuwa katika mambo ya kheri tu baina ya yeye na mama yake ng'ombe huyo alikuwa ni jike ngombe jike lakini halijazaa mpaka wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwelekeza mja wake huyo kwamba watakuja watu wamtake ngombe huyo wakaenda walipomkuta kijana huyo akamwambia tuuzie huyu ng'ombe sasa tuna shida naye kubwa lakini mama yake alimwambia kwamba ukitakapompata mteja yoyote usimbarikie kwa bei yoyote mtakayopatana mpaka uje ushauri akaenda akamwambia mama yake ashapata mteja na thamani kadhaa akamwambia basi nenda ukamkabidhi lakini wakati kijana yule anakwenda kwenye wateja wale akakutana na mtu akamuuliza wamekupalia kiasi gani wewe ng'ombe akamweleza kiasi kadhaa basi usimuuze usimuuze kabisa mpaka ufikie kiasi fulani na na mama yake akamwambia kabla ya, ya kumbarikia kwa yote mtakopatana basi lazima uje ukiniuliza mimi nikupe idhini ndio ukambarikie sasa ikawa anakwenda akirudi anakwenda akirudi kijana huyu kula akifika kwa yule mtu aliyeko njiani pale amwambia usimuuze rudi kurudi kwa mamako umweleze kwanza mimi nataka nimepata thamani hii nikamuuze kambia kamuuze basi kifika kwa yule mtu akwambia usimuuze waambie kwamba mpaka unilipe munilipe mikando ya dhahabu itakayojaa ngozi ya ng'ombe huyu baada ya kuchinjwa na kuchunwa katika sura ya kiriba achunwe katika sura ya kiriba ngozi yake ishonwe ile kama aiwe kama alivyokuwa ijazo mikando ya dhahabu mpaka afike kuwa ng'ombe ale kasimama kama alivyokuwa kabla ya kuchinjwa hiyo ndiyo thamani ya ng'ombe huyo na hiyo ndiyo mali aliyoiacha marehemu wa yule yatima aliyouliwa kwa hivyo ndio maana hapa Mwenyezi Mungu akasema fadhabahuha wakamchinja ng'ombe lakini wama kadu yafaluna walikuwa bado kidogo washindwe kuweza kufanya hicho kitendo cha kumchinja ng'ombe huyo kutokana na ughali wake ukubwa wa thamani yake wa idh qataltum nafsa Mwenyezi Mungu anaambia kumbukeni wakati mlipouwa roho nyinyi fadaratum fiha enyi wayahudi nyinyi hii ndiyo mwanzo wa kisa hicho kilichotangulia kulitaja lakini katika hii Qur'ani pametajwa mwisho kabla ya mwanzo lakini mwanzo wa kisa hichi ni hivi wa idh qataltum nafsan hebu nikumbukeni pale wa nafsi fadara'atum fiha mkagombana ndani ya nafsi hiyo na katika kumjua nani aliyeua wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun na Mwenyezi Mungu ni mwenye kumtoa yule ambaye mnamficha akawa kwa Mwenyezi Mungu yuko wazi yuko tayari kabisa kumdhihirisha yule ambaye mnamficha fakulna dribuhu tuliwambia mpigeni huyo marehemu bibaadhiha kwa baadhi ya nyama ya huyo ng'ombe mkampiga akafufuka akamtaja kwamba ni fulani na fulani ndio walioniua walikuwa ni watoto wa hamu yake wawili kadhalika yuhyi Allahu almauta kwa mfano huo ndivyo atakavyohuisha Mwenyezi Mungu waliokufa wayurikum ayatihi na atakuonyesheni aya zake la'allakum taqilun atakuonyesheni Mwenyezi Mungu miujiza yake ili mzingatie thumma kasat qulubukum kisha zikakacha nyoyo zenu baada ya hayo yote miujiza mikubwa mikubwa kama hiyo yote hazikulainisha nyoyo zenu zikalainika katika taa na kumtii Mwenyezi Mungu bali zilikacha kasat zilikacha kulubukum nyoyo zenu min baada dhalika baada ya hayo yote fahiya kalhijara nyoyo zenu ni kama mawe au ashaddu kaswa au ni zaidi ya saa hizo nyoyo zenu kwa ukavu ni hata mawe kwani nikasema hivyo wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar miongoni mwa mawe kuna mawe hupasuka yakachimbuka ndani yake machemchemu ya maji wa inna minha na miongoni mwa mawe lama yashakaku fayakhruju minhu alma na kuna mawe ambayo hupasukiana ikatoka mito ya maji na chemchem wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah na miongoni mwa mawe yako yanayoporomoka kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu wa mallahu bighafilin amma ta'malun na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika kabisa akashindwa na kujua mnayofanya nyinyi afatatmaun sasa Mwenyezi Mungu anamwelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuuliza na kumkatisha tamaa juu ya imani ya Wayahudi Hasa Mwenyezi Mungu tumaona hivyo nyinyi akina Muhammad na watu wake. Mnatamaa mpaka leo mnatamaa tu ayuminu lakum kwamba wayahudi wataamini katika dini yenu. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Hali ya kuwa wako walikuwa baadhi yao e, wanayasikia maneno ya Mwenyezi Mungu thumma yuharifunahu kisha wakabadilisha wakayapotosha min ba'di ma aqaluhu baada ya kuyafahamu wa hum ya'lamun hali ya kuwa wanajua kwamba hivyo wanavyofanya sivyo wa idha laqul ladhina amanu na wanapokutana na walioamini qalu amanna husema sisi tumeamini wa idha khala ba'dhum ila ba'd na wanapokuwa peke yao wao kwa wao tu wayahudi qalu husema atuhadithunahum bima fataha Allahu alaykum hulawmiana ukambia nyinyi mnakwenda mkimzungumzia Muhammad yaliyoteremshwa kwenu katika Taurat na Injili liuhajukum bihi inda rabbikum ili wakakushindeni kwa hoja mbele ya Mola wenu afala taaqiluna nyinyi hamna akili hamtumia akili nyie msiwaambie msende mkawazungumzia yaliyomo katika Torati Mwenyezi Mungu anaambia kwa mshangao kabisa awala yaalamun hivi wao hawajui anna Allah yaalamu ma yusirruna wa ma yu'linun kwamba Mwenyezi Mungu anajua wanachokificha na wanachokidhihirisha ah lakini haki yao waseme hivyo Mwenyezi Mungu anasema ni haki yao waseme hivyo wa minhum ummiyuna kwa sababu miongoni mwao kuna watu mazumbukuku ummiyuna mazumbukuku hawajui chochote la yaalamuna min alkitaba hawajui chochote katika kitabu cha Mwenyezi Mungu illa amani isipokuwa e, tu wa inhum illa yadhunnun hawana walichonacho isipokuwa dhanna Fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim basi adhabu kubwa na kali na nzito kutoka kwa Mwenyezi Mungu imeshaandaliwa kwa ajili ya wale watu ambao wanaandika vijitabu bidihim kwa mikono yao thumma yakuluna hadha min indillah kisha wakatangaza kusema kwamba haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu wanafanya hivyo waliyashtaru bihi thamanan qalila ili kujipatia mapato duni mapato machache ya dunia fawailu lahum adhabu kali na mzito ishawathibitikia wao mima katabat aidihim kutokana na makosa ya uandishi wa mikono yao makujiandikia maneno yaliyokuwa sio wawailu lahum na adhabu kali ishawathibitikia wao anasisitiza Mwenyezi Mungu mimma yaksibun kutokana na yale wanaoyachuma watu hao kwa upotofu wao wanasema hasa Mwenyezi Mungu wakalu wanasema wapotofu hao wa Kiyahudi lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda hautugusi sisi moto isipokuwa siku chache tu ati wanategemea kwamba zile siku chache ambazo wazazi wao waliabudu ndama katika muda siku 40 alizokuwa kwa Musa katika mikati ya mola wake qul wambie attakhadhtum inda allahi ahadan falan yukhlifa allahu ahada hivyo nyinyi mmeandikiana na Mwenyezi Mungu ahadi ya kwamba asikutieni motoni isipokuwa siku hizo tu iwe Mwenyezi Mungu hatokhalifu ahadi yake amtakuluna bali nyinyi mnajisemea tu ala Allah kumsemea Mwenyezi Mungu la taalamun jambo ambalo hamlijui bala ukweli wa mambo ni kwamba man kasaba sayiatan yoyote mwenye kuchuma dhambi wa ahatat bihi khati'atu yakamzunguka madhambi yake faulaika ashabu nari hum fiha khalidun hao ndio watu wa motoni wao ndani ya moto watabaki milele Mwenyezi Mungu ya Rabbi tuokoe utuweke mbali na moto huo tuokoe utuweke mbali na moto huo kwa rehema zako na fadhila zako ya Rabbil alamin walladhina amanu na wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu waamilu salihati na wakayafanya mazuri ya taa katika kuyatekeleza maamuri yake Mwenyezi Mungu na kuepuka aliyokataza ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wao ndio watu wa peponi wao ndani ya pepo watabaki milele Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna min ahli janna tunakuomba ya rabbi utujalie miongoni mwa watu wa peponi wa idha akhadhna mithaqa bani israil Mwenyezi Mungu anamsimulia mtume wake akimwambia Kumbuka tulipochukua ahadi ya bani Israel tukawaambia la taabuduna ila Allah msiwe mkiabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu wabil walidaini sana na wazazi wawili mwatendee mema wadhil qurba wal yatama na jamaa zenu wa karibu na mayatima mwatendee mema wal masakin na maskini za Mwenyezi Mungu mwatendee mema waqulu lin-nasi husna na pia watu wa kawaida watu wa makamo yenu mwemkesema nao vizuri wa aqimu salata wa atu zakata mdumishe sala tano na mtoe zaka mkakubali hayo thumma tawallaitum illa qalila kisha mkaenda kinyume na amri hizo isipokuwa wachache tu minkum miongoni mkazipa mgongo moja kwa moja wa antum muridun hali ya kuwa nyinyi ni wenye kuepuka maamrisho ya Mwenyezi Mungu mkayapa mgongo na kuyapuuza kabisa maamrisho ya Mwenyezi Mungu wa idh akhadhna mithaqakum asaa Mwenyezi Mungu kumbuka pale e, tulipochukua ahadi yenu la tasfikuna dimaakum kwamba msije mkauana uana ovyo kamwagana damu zenu wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum wala msihamishana hamishani upuuzi katika miji yenu thumma aqratum mkakubali hayo wa antum tashhadun mkiwa nyinyi mashahidi baadhi yenu juu ya wengine mkashuhudiana nyinyi kwa nyinyi kila mmoja akawa ni shahidi juu ya mwenzake thumma antum kisha nyinyi nyinyi haula nyinyi taktuluna anfusakum mbona mnaendelea kuuana nafsi zenu watukhrijuna fariqan minkum min diyarihim na mnahamishana mnawahamisha baadhi yenu kuepusha na majumba yao na miji yao tadhaharuna ithmi bilithmi waludwan mnasaidiana mnaandamana juu yao kwa kufanya mambo ya dhulma na uadui na mwisho wa uadui wenu wa iyatukum usara akikujieni mtuteka aliyekushafurushwa huko anakotoka ili kujihami akambilia kwenu ili kujihami tufaduhum nyinyi mnamtoza fidia mnamtoza mali wa huwa muharramun alaikum hali ya kuwa hicho kitendo ni haramu juu yenu ikhrajuhum kuwatoa watu kuwaepusha na manyumba yao kuwaepusha na miji yao kuwatoza kodi wa mateka wanaokimbilia kwenu afatu'minuna bi ba'dhi alkitabi hivyo nyinyi mnaamini kwa baadhi tu ya vitabu vya Mwenyezi Mungu watakfuruna bi ba'dhi na vingine mnavikufuria basi ikiwa huo ndio mtindo wenu ikiwa huo ndio mwendo wenu fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyu hakuna malipo ya atakayopata mwenye mwenye kutenda kitendo hicho mwenye kuwa na mtindo huo hapana malipo atakayolipwa isipokuwa khizyu udhalilifu illa khizyu isipokuwa udhalilifu unyonge atapatwa na unyonge huyo fil hayati dunia katika maisha ya dunia wa yawmal qiyamati na siku ya kiyama yuraduna ila ashadil adhabi watarejeshwa kwenye adhabu nzito wama Allahu bighafilin amma ta'malun na mkijua kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika si mwenye kughafilika Mwenyezi Mungu kusahau akayaepuka kuyajua mnayoyafanya atakulipeni kinaganaga kuchembe ndogo na kubwa chembe chembe atakulipeni Mwenyezi Mungu hao ndio waliojichukulia upotovu ulaika alladhina ishtarau dhalalata bilhuda ndio waliojichukulia upotofu kwa kuacha uongofu alhayata ad dunya walichukua starehe za dunia bil akhirah wakaacha starehe za akhirah za peponi za kudumu fala yukhaffafu anhum al'adhabu kwa hivyo hawatopunguziwa watu wao siku ya kiyama adhabu wala hum yunsarun wala wao hawatanusuriwa wallahu subhanahu wa ta'ala alam Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala walaqad ataina Musa alkitaba wa qafaina min ba'dihi birusul kwa hakika tulimpa Musa kitabu cha Taurati na tukamfuatishia baada yeye watume wengine wa ataina Isa ibn Maryam miongoni mwa mitume tuliwafuatishia baada ya Musa tulimpa Isa ibn Maryam albayinati dalili na miujiza ya wazi wa ayyadnahu biruhil qudus na tukampa nguvu kwa kumfuatanisha na roho mtakatifu Jibril basi nyinyi wayahudi nyinyi afakullama ja'akum rasulun min bima la tawa anfusukum kila anapokujieni mjumbe kutoka kwa Mwenyezi pamoja na kitu ambacho nafsi zenu hazikitaki istakbartum kazi yenu nyinyi kutakabara fafariqan kadhabtum wengine mnakadhibisha kama Isa na Musa wa fariqan taktuluna na wengine mkawaua kama Zakaria na Yahya tuna babake waqalu wakasema tena wayahudi hao na ghulfu we Muhammad usichoke usijichokeshe bure kwa sisi nyoyo zetu zimefumba sisi hazisikii haziingii kitu katika hivyo wanavyotaka wewe kuviingiza katika nyoyo zetu Mwenzengu anasema bal la'anahumullahu bikufrihim si hivyo tu lakini ameshawalani Mwenyezi Mungu kwa sababu ukafiri wao faqalila ma yu'minun kutokana na hiyo hali ni uchache wa imani yao ni uchache kabisa wa imani yao hawana imani hata chembe walamma jaahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum na kilipojia wao kitabu cha Qur'ani kutoka kwa Mwenyezi Mungu chenye kusadikisha yale ambayo walionayo wao katika Taurat na Injili na Qur'ani imekuja kuthibitisha yale katika Taurat na Injili wakanu min qablu na hali yakuwa katika maisha yao waliokuwa kiishi kabla ya kuja Qur'ani yastaftihuna ala alladhina yakafaru walikiomba ije Qur'ani kuwa nusuru juu ya washirikina washirikina wanaabudu mizimu mashetani miti mikubwa mawe masanamu sasa wao wayahudi hao wakawa linawakera tendo hilo wakawa na muomba Mwenyezi Mungu awaletee Qur'ani na Mtume Muhammad ili aje kushirikiana nao kuwapiga vita washirikina hao falamma jaahum ma arafu ulipowajia mwongozo wanaoujua kafarubi yani huyo huyo mtume Muhammad aliyokuwa akimuomba aje baada ya kushakuja walimkufuria walimkufuria falanatullahi ala alkafirin basi laana ya Mwenyezi Mungu itashuka kuwashukia makafiri kwani hawana jema hawana jema kila jema kwao ni baya kila linalokuja kwao ni baya wananiomba wenyewe jambo likifika walikufuria bi samashtara bihi anfusahum jambo baya kabisa walilojibadilishia nafsi zao an yakfuru bima anzala Allah ni kule kufuria aya alizoteremsha Mwenyezi Mungu baghayan kwa hasad kwa hasad an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi hasad waliokuwa nayo ni kuchukia kuteremsha Mwenyezi Mungu fadhila zake za utume kwa Muhammad ambaye ala man yashau ni, ni mtu ambaye alikushamchagua Mwenyezi Mungu kumpa utume wa mwisho min ibadihi katika waja wake sasa wao wakalichukia hilo fabau bighadabin ala ghadabin wakarejea na ghadhabu juu ya ghadhabu walilkafirina adhabun muhin na makafiri watapatwa na adhabu ya kuwadhalilisha milele duniani na akhera wa idha qila lahum aminu wanapoambiwa mayahudi hao muaminini Mwenyezi Mungu na muamini bima anzala Allah kwa kila alichokiteremsha Mwenyezi Mungu qalu husema ah bana wewe usitukere sisi sisi nuuminu bima unzila alaina sisi tunaamini kwa vile vilivyoteremshwa kwetu hadi wanajidai kwamba wanaamini kwa Taurati na Injili tu lakini jambo la kushangaza Mwenyezi Mungu anasema Jambo la kushangaza ni kwamba wajidai kusema kwamba wanaamini kichote tunachokuwa ambacho ni Taurati na Injili wayakufuruna bima waraa na huku wanakufuru kwa kile kinachoandamana na hiyo Taurati na Injili wa huwa alhaq na ambacho ni cha kweli kabisa musaddika lenye kusadikisha lima maahum huyo miongozo alionayo katika hiyo Taurati na Injili Kul waambie Muhammad wapige hoja waambie fali mataktuluna anbiya Allahi min qablu basi mbona mliua mitume ya Mwenyezi Mungu kabla ya kuja hii Qur'ani hmm? in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi mnasema kweli walaqad ja'akum Musa kwa hakika alikujieni Musa bilbayinati kwa pamoja na ubainifu thumma takhadhtumul ijla kisha mkafanya ndama kuwa ndiye Mungu mimbaadihi baadaye kuondoka kwenda katika wamwaliko wa wa mola wake wa antum zalimun hali ya kuwa nyinyi wa dhalimu nafsi zenu wa idh akhadhna mithaqakum kumbukeni tulipochukua ahadi yenu warafana fawqakum tura tukanyanyua juu yenu mlima tur tukakuambia khudhu ma atainakum biquwa uchukueni mwongozo tuliokupeni kwa bidii na juhudi wasmau na msikie vizuri qalu wakasema samina wa asaina tumesikia lakini hatutekelezi tumesikia na tutaasi hilo ndilo jibu alilojibu Mwenyezi Mungu wa ushribu fi qulubihim al-ijla Mwenyezi Mungu anasema walinyeshwa Wayahudi hao walinyweshezwa katika nyoyo zao ibada ya ndama bikufurihim kwa sababu kafiri wao qul wambi bi isama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin kitu kibaya ni kitu ambacho zinakuamrisheni nyinyi imani zenu mkifanye ikiwa kweli nyinyi ni waamini ikiwa kweli nyinyi ni waumini basi hizo imani zenu za kumkufuru Mwenyezi Mungu mkaabudu ndama ni kitu kibaya sana kuliko vibaya vyote Kul, waambie Muhammad in kanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisa nyinyi mnajigamba mkisema kwamba pepo ni yenu tu basi ikiwa ni kweli ikiwa hiyo pepo ni yenu nyinyi peke yenu min duni nnasi kinyume cha watu wengine fatamanna mauta basi tamanini mfe kufeni in kuntum sadiqin ili kama nyinyi wa kweli ili pate kwenda huko peponi kwenu kwani peponi haendi mtu ila baada ya kufa kwa hivyo tamanini mfe kufeni mwende huko peponi kwenu maneno haya waliyopewa walikuwa wakiambiwa wayahudi kwa kukomeshwa hayo madai yao ya upotofu ya uongo walan yatamannauhu abada Mwenyezi Mungu anasema hawatatamani pokufa hao maisha yao bima qaddamat aidihim kutokana na ubaya wa vitendo ambavyo vimetangulizwa na mikono yao wallahu alimun bidhalimin na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa madhalim madhalim Mwenyezi Mungu anawajua vizuri Mwenyezi Mungu anasema jinsi walivyokuwa ni, wa, ni wenye pupa la maisha ya dunia hao wala tajidannahum utawakuta ahrasan nasi ndio watu ambao wenye pupa ala hayati la uhai wa duniani wao wayahudi wayahudi utawakuta ndi wao ahrasan nasi ndi wenye pupa kubwa wenye kupu kubwa pupa ala hayati juu ya uhai wa dunia wa alladhina ashraku kuwashinda mpaka mpaka kuwashinda wale washirikina ambao wakiondoka duniani wanakwenda motoni basi wao hawa washirikina hawapendi uhai kuliko wanavyopenda wayahudi yawaddu ahaduhum anatamani mmoja wao la yuamaru alfa sanatin apewe umri wa miaka alfu ma huwa bimuzahazihi min aladhabi na hajakuwa hilo kuwa ni jambo litakalomwepusha yeye na moto eh ayuamara kwa kupewa umri mrefu wallahu basirun bima yaamalun na Mwenyezi Mungu anayaona vizuri hayo anayofanya na wafanye tu anaendelea kufanya Mwenyezi Mungu naye anawaona na atawalipa kwa mujibu wa matendo yao Qul ya Muhammad Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake waambie waambie Muhammad man kana aduwa li Jibril mtu yoyote aliyokuwa na uhasama na Jibril fainahu basi huyu Jibril hizi aya nazoteremsha za Qur'ani nazalahu ala qalbika biidhnillah hateremshi kwa utashi wake anaziteremsha aya za Qur'ani katika moyo wako kwa amri ya Mwenyezi Mungu musaddika lima baina yadai hali ya kusadikisha yale ambayo yaliko mbele yake kusadikisha vitabu vilivyotangulia wa hudan wa bushra na mwongozo na mafurahisho lilimuminina kwa waumini wayahudi walikuwa wakiulizana katika vikao vyao katika malaika wanaokuja kwa Muhammad anayekuja na wahi hasa ni malaika gani walipoambiwa ni, ni, ni Jibril wakasema basi huyu Jibril ni adui yetu huyu sisi maana haleti isipokuwa mambo ya adhabu ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia man kana aduwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idhnillah Mwenyezi Mungu anasema man kana aduwa lillah yoyote aliyokuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu wa malaikatihi na malaika wake wa rusulihi na wajumbe wake wa Jibril na Mikail na hasa Jibril na Mikail basi fa inna Allaha aduwwul lilkafirin basi Mwenyezi Mungu naye ni adui wa makafiri wao na wafanya uadui na Jibril na Mikail lakini wajue kwamba Mwenyezi Mungu ni adui na wao ana uadui na wao fa inna Allah aduun lilkafirin walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin anasema Mwenyezi Mungu kwa hakika tumeteremsha kwako Muhammad ayatin bayyinati aya za wazi kabisa wama yakfuru biha illa alfasiqun na hawawezi kujusurisha kuzikufuria aya hizo isipokuwa wahuni kama hawa wahuni wa Kiyahudi isipokuwa wahuni kama hawa wahuni wa Kiyahudi hao ndio wanaweza kuthubutu kufanya hivyo aw kullama ahadu ahadan hivi kila wanapoweka ahadi na Mwenyezi Mungu nabadhahu fariqu minhum wanaitupa nyuma ya migongo yao ba, kikundi kimoja miongoni mwao bal aktharuhum la yu'minun lakini wengi wao hawaamini walamma jaahum rasulun min indillah na alipowajia wao mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad SAW musadiku mjumbe ambaye anasadikisha lima maahum kile walichonacho anasadikisha lima maahum kile walichonacho katika na Injili basi watu hao na badha fariqum min alladhina utul kitaba kitaba Allah hukipa mgongo wanakitupilia mbali nyuma ya migongo yao kikundi kimoja katika hao waliopewa kitabu cha Taurat na Injili wanakitupia nyuma ya mgongo wao kitabu cha Qur'ani wara adhuri nyuma ya migongo yao kaanahum la ya'lamun kama hakijui wakajifanya kama hawakijui kabisa wattabau ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. mwisho nakomalizia ni kufuata uchawi ambao unasomwa na mashaitani katika utawala wa Sulaiman. mtume Sulaiman. Sulaiman bin Daud wama kafara Suleiman lakini nataka mwelewe, Mwenyezi Mungu anasema nataka mwelewe kwamba hajakufuru Walakin ash shayatin kafaru isipokuwa mashaitani ndio waliokufuru shaitani ndio walikufuru yuallimuna an-nasa sihra ndio waliokuwa wakiwafundisha watu uchawi wama unzila ala malakaini na yale mafunzo yaliyoshushwa kwa mafalme wawili bibabila huko Babiloni City Haruta wa Maruta wama yuallimani na watawala wawili hao hawakuwa wakimfundisha min ahadi yoyote hata yakula mpaka wampe hadhari wampe tahadhari wanamtahadharisha kumwambia inama nahnu fitna sisi ni wakorofi na hichi kisomo hichi unachotaka kuja kusoma kwetu wewe ni kikorofi hichi fala takfuru usikakufuru lakini akishikilia kwa basi nitafuata maadili yenu na niambieni tu fayataalamuna minhuma hujifunza hao kwenda kujifunza huko hujifundisha ma yufarikuna bihi baina almar'i wa zawji mafunzo yatakayowawezesha kuwatofautisha mtu na mkewe kuwagombanisha mtu na mkewe wama hum bidarina bihi min ahad lakini wanafunzi hao wanaokwenda kujifundisha hayo sio wenye uwezo wa kumdhuru yoyote ila bidhinillah isipokuwa Mwenyezi Mungu anayapa idhini hayo mafunzo aliyojifundisha wakayatumia akaidhinisha Mwenyezi Mungu ndiye anayapa uwezo hayo wayataalamuna ma yaguruhum hujifundisha mambo ambayo yatawadhuru wao tu wala yanfa'uhum wala hayanfaishi walaqad alimu kwa hakika wamejua wayahudi hao kwamba lamanishtarahu yeyote atakayejichukulia badala hiyo ya kujifundisha uchawi na ukorofi huo malahu fil akhirati min khalaq hana siku ya kiyama fungu lolote la khairi hana fungu lolote la khairi wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum na kwa kweli kitu kibaya walichojichukulia badala makafiri hao kwa kujibadilishia nafsi zao ni hicho lau kanu yaalamun wangalikuwa wanajua basi wasingalifanya walau annahum amanu wattaqau Mwenyezi Mungu anasema kama wao wangemwamini Mwenyezi Mungu na mitume yake na wakajikinga na makatazo yake la mathubatu min indillahi kuna malipo makubwa na mazuri ya neema na rehma starehe raha za kudumu inda Allah mbele ya Mwenyezi Mungu khairun ni bora hayo lau kanu ya'lamun angelikuwa wanajua ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini la taqulu ra'i aya hii inawakataza mayahudi ambao walikuwa wakimwita mtume Muhammad sallallahu ra'ina wakilitumia kitumia lugha hii kwa nia na dhamiri ya kumtukana mtume Muhammad sallallahu kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini nyi la takulu ra'ina msiseme kumwambia mtume wenu ra'ina waqulu ndhurna wasemeni e, mwangalizi wetu wasma'u na mwemkisikia msikie hayo walilkafirina adhabun alim na wale watakaoshikilia ukafiri wakafanya ukaidi washathibitikiwa na adhabu inayouma ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallam ma yawaddu alladhina kafaru hawapendi makafiri min ahli alkitabi katika wayahudi wala almushrikina wala washirikina hawapendi an yunazzala alaykum min khairi iteremshe kwenu khairi yote min rabbikum kutoka mola hawapendi wallahu yahtassu birahmatihi rahmatihi man yasha na Mwenyezi anamchagua kwa rehema zake anayemtaka wallahu yaktasu bi rahmatihi Mungu anamchagua yeye kwa kumpa rehema zake za utume na na taaluma za kutoka moja kwake yeye Mwenyezi Mungu wallahu dhul fadhli alazim na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumrekebishia mtume wake maisha ya, ya, ya raha yasiyokuwa yenye kuchosha na yasiyokuwa yenye kuvurugana na kupingana pingana alikuwa humpelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpelekea mtume wake aya zenye maagizo fulani na kisha yakaja marekebisho katika aya nyingine sasa makafiri wakawa na wanamtia aibu mtume Muhammad sallama ah huyu Muhammad ana nini mara leo asubuhi anatuambia kitu fulani jioni sikanituambia kitu kingine au juzi alitumbia kitu fulani leo anatumbia kitu kingine vipi Mwenyezi Mungu anawaambia hivi maana nsakh min ayatin yoyote tunarekebisha katika aya au nunsiha au tunaifutisha kabisa basi hatufanyi hivyo kipuuzi puuzi na atibi khairi minha tunaleta kilicho bora kuliko kile tulichokiondosha au mithliha au mfano wa hicho tulichokiondosha lakini kitakuwa na faida kuondoshwa kwake kuondoshwa kwake kutoka kuna faida sio upuuzi tu alam ta'lam hivyo hujui wewe Muhammad anna Allah ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu ndiye kula kitu anayekiweza hujui wewe kwamba Mwenyezi Mungu kila kitu anakijua yeye anakiweza yeye alam ta'lam hivyo hujui wewe anna Allah lahu mulku samawati wal ard kwamba Mwenyezi Mungu ni ufalme wake ufalme wa mbinguni na ardhini ni mali yake Mwenyezi Mungu ufalme wa mbinguni na ardhini kama, na kama ni hivyo kwa nini asiweze kubadilisha hichi akaondosha hichi akaeka hichi kwa wakati anapotaka mwenyewe na wakati hakuna mpinzani wa kumpinga yeye wama lakum min duni llahi min waliyin wala nasir na wala hamna nyinyi asiyekuwa Mwenyezi Mungu mtawala wa kutawalia mambo yenu wala kukunusuruni am turiduna an tasalu rasulakum bali nyinyi mnataka kumuuliza mtume wenu kama suila Musa min qablu kama alivyoulizwa Musa hapo nyuma Mayahudi walifika kumwambia Musa arina Allah jahara basi naona na nyinyi mtaka kuelekea huko huko kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaambia hicho sio kitu cha kukamatia nyinyi huo sio mwendo wa kwenda nao nyinyi man yatabaddala al-kufra bil-iman na yeyote atakayejibadilisha ukafiri akaacha imani faqad dhalla sawa asabil ameukosea usawa wa njia wadda kathiru min ahli alkitabi wanatamani wengi katika wayahudi na wanasara law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan wakurejesheni baada ya kuwa nyinyi ni waumini wakurejesheni kwa makafiri kwa hasada zao mkufuru kwa hasada zao eh, hasadan min indi hasada zinatokana na wao min ba'di ma tabayyana lahumul haqq na hasada hiyo wanaifanya baada ya kuadhirikia wao ukweli fafu wasfahu basi wewe nyinyi waislamu wapuuzieni mbali na muwasamehe wasameheni na muwapuuze hata yati Allah biamrihi mpaka pale atakapoleta Mwenyezi Mungu amri yake ya kuwakata vichwa inna Allaha ala kulli shay'in qadir hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza wa aqimu salata wa atu zakata dumuni kutekeleza sala tano mtoe zaka za mali zenu wama tuqaddimu li anfusikum na lolote mtakalojitangulizia kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafsi zenu min khairi la khairi tajiduhu inda Allahi mtalikuta mbele ya Mwenyezi Mungu inna Allaha bima ta'maluna basir kwani Mwenyezi Mungu lolote mnalolifanya analiona waqalu Mwenyezi Mungu anasema kumwambia mtume wake Wayahudi hao na Wanasara kwa kujigamba kwao wanasema lan yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara hatoingia peponi isipokuwa myahudi au nasara tilka amani yuhum Mungu asema hayo ni majigambo yao tu wanajigamba qul wambie hatu burhanakum in kuntum sadiqin leteni dalili zenu za ukweli wa hayo mnayojidai ikiwa nyinyi nasema kweli lakini wasipoleta na hatoleta bala ujue kwamba man aslama ukweli wa mambo yoyote atakayekuwa ameslimu akausalimisha wajahu uso wake lillahi kwa Mwenyezi Mungu wa huwa muhsinun na yakawa ni mtiifu falahu ajruhu inda rabbih basi malipo yake yako kwa Mola wake wala khawfun alaihim wala hum yahzanun na halitatokea la kuogopesha juu yao na wala hawatafikwa na husuni aina yoyote Wakalat alyahudu wamesema wayahudi kujigamba kwao. Laisat nasara ala shay. Wanasara hawa watu wa Isa hawana dini kitu. Wakalat nasara na wanasara nao wakasema laisat alyahudu ala shay. Wayahudi hawana dini kitu. Wahum yatluna al-kitaba. Mungu anasema jambo la kushangaza ni kwamba wote wana vitabu wanavisoma vitabu vya mbinguni. Wayahudi wana Taurati, wanasara wana Injili na kula kimoja katika vitabu hivyo vinathibitisha dini iliyokuja nayo sijui ukanushaji huu na utukanaji wao huu unatukanana wanaopata wapi kutokana na nani wahum yatuluna alkitab lakini basi hayakushia hapo mambo kadhalika qala alladhina la yaalamuna kama hivyo walivyosema wayahudi na wanasara ndivyo wanavyosema washirikina wa maka ambao ni washirika hawajui kitu la ya'lamun haju chochote wanasema mithla kaulihim mfano maneno ya Yahudi wanasema Muhammad hana dini kitu fallahu yahkumu bainahum basi Mwenyezi Mungu atawahukumu siku ya baina yao yaumul qiyama siku ya kiyama fima kanu fihi yaktalifun katika kuthibitisha kile alichokuwa wao wanatofautiana waman adhlamu mimman mana masajid Allah yudhkara fiha ismuhu anasema Mwenyezi Mungu nani atakayekuwa ni dhalimu mno wa nafsi yake kumshinda yule ambaye anasababisha kuwazuia misikiti ya Mwenyezi Mungu kutajwa jina lake ndani yake wasaafi kharabiha na akaendelea kutaka kuifanya misikiti ibomoke kwa sababu ikishakuwa haingiwi na watu wakifanya ibada itabomoka misikiti ikiwa haingiwi watu haingii wakitoka itabomoka tu sasa wao kuwazuia watu na kuwatisha na kwamba wasije wakiingia msikitini mlengo lao ni kuibomoa ulaika ma kana lahum an yadkhuluha basi watu hao haitopendeza kuwapa nafasi wao wakawa wanaingia msikitini ila khaifin ila waingie kwa woga kabisa yani wajue kwamba tunaingia msikitini lakini wenyewe wakali na hawataka kuchezewa na ninyi na hadhari na mujizatiti watakapofanya fujo lolote basi mwatie adabu lahum fi dunya khizyun makafiri hao duniani wanastahiki kupata unyonge hum fil akhirati adhabun adhim na nimeshathibitikia wao akhira siku ya kiyama adhabu tukufu adhabu nzito ya moto walillahi almashriqu walmaghrib ni yake Mwenyezi Mungu mashariki ya dunia na magharibi yake fa aina tuwallu fathama wajhullah inna allaha wasi'un alim aya hii ilikuja kuambia waislamu kwamba mashariki ya dunia na magharibi ni yake Mwenyezi Mungu fa aina ma tuwallu popote mtakapoelekea fathama wajhullah ni pande wake Mwenyezi Mungu inna allaha wasi'un alim kwani Mwenyezi Mungu ana nafasi kubwa na ana hii ilikuja kwa pale ilipokuja amri ya kuelekea Al-Kaaba badala ya kuelekea Baitul Maqdis katika ibada ambako alikuwa mtume Muhammad sallallahu alikuwa akielekea hapo mapema mapema alipoanza kuhamia Madina wakati mapema kabisa alipohamia Madina ilibidi afuatane na Wayahudi katika kuelekea Baitul Maqdis ndani ya sala zake lakini e, ikafika wakati Mwenyezi Mungu akampa amri aelekee Kaaba badala ya Baitul Maqdis Wayahudi wakapata mdomo wakaanza kusema maneno mbona anajidai kwamba anafanya dini ya haki mbona anayepuka alkaaba ya Baitul Maqdis alkaaba ambayo alikitumia mitume wengine yote iliyopita Mwenyezi mwambia walillahi lmashriku walmagharibu fa ainama tuwaluhu fathama wajhullah ni mali yake Mwenyezi Mungu mashariki na magharibi kwa hivyo popote mtakapoelekea kwa amri yake ndio upande wake Mwenyezi Mungu inna Allaha wasi'un alim Mwenyezi Mungu ana nafasi kubwa hana mipaka tena ni mjuzi wakalu wakasema tena wayahudi ittakhadha Allahu walada hata Mwenyezi Mungu ana mtoto wayahudi walioingia katika unasara wakamtegemeza Isa kwa mwana wa Mungu subhana utakatifuni wake Mwenyezi Mungu hana mtoto hana mke bal lahu ma fi samawati wal ardh bali ni milki yake Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini kulu lahu qanitun vyote hivyo kwake Mwenyezi Mungu ni vitiifu badiu samawati wal ard ni mvumbuzi wa mbingu na ardhi wa idha qaba amran na anapotaka kuamua jambo fa inma yakulu lahu kun fayakun huliambia tu kuwa kitu kala dikikawa kuwa kitu kadha kikawa kwa mujibu alivyotaka mwenye Mwenyezi fa inma yakulu lahu kun fayakun وقال الذين لا يعلمون لا لولا يكلمنا الله ويهودي wanasema laula yukallimuna Allah mbona hasemi nasi Mwenyezi Mungu au taatina aya au hautujii miujiza kama ilivyowajia kina Musa na Isa kadhalika qala alladhina min qablihim anasema Mwenyezi Mungu hivyo kama hivyo ndivyo walivyosema e, makafiri waliotangulia kabla yao walisema mithla kaulihim maneno kama hayo waliosema hao tashabahat qulubuhum zinakopiana nyoyo zao zinakopiana nyoyo zao kad bayyana alayati tumeshazibainisha aya za hikima na miongozo sahihi liqaumi yu'minun yuqinun kwa ajili ya wale wanaoyakini Mwenyezi anasema inna arsalnaka Muhammad waacha kubabaishwa na Wayahudi na Nasara na washirikina wa, makkah sisi tumekutuma wewe bilhaki kwa ujumbe wa kweli bashiran ukiwa ni mtoaji wa habari nzuri za furaha wa nadhiran na mkhofishaji wa adhabu ya siku ya kiyama wala tusal an ashabi jahim na wala hutaulizwa wewe hayakuhusu kabisa hayakuhusu hutaulizwa an ashabi jahim kuhusu watu wa motoni hutaulizwa kwa nini wakenda motoni si kazi yako si dhamana yako wataingia motoni kwa makosa yao wataingizwa motoni na hukumu ya Mwenyezi Mungu walan tarba anka alyahudu na ukiwa wewe watakakuaridhisha wayahudi kazi hiyo itakuwa si kazi nzuri hawataridhikapo na wewe wayahudi wala nasara walan tarba hawataridhikapo nawe alyahudu wanayahudi wala nasara wala wanasara hatta tattabi'a millatahum mpaka pale utakapofuata mila zao lakini kwani ni ufuate kwa haja gani kwa makusudio gani na uhitaji gani ulionao wewe kwa wao kwa nini qul waambie innahu dallah huwa alhuda mwongozo wa Mwenyezi Mungu ndio mwongozo mtakaofuata mimi wala in tabata hawaahum na kama utavutika utashawishika mpaka ukafuata mapenzi yao hawa wayahudi na nasara au washirikina baada alladhi jaaka min alilm baada ya ukweli uliokushakujia wewe malaka min allahi min waliin wala nasir utakuwa huna wewe kwa Mwenyezi Mungu wa kukuokoa wala wa kukunusuru huna kukusaidia wala wa kukunusuru alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wale tuliowapa vitabu ta, Taurati na Injili walioamini wakaamini dini ya Kiislamu na utume wako huwa wanakisoma kitabu cha Qur'ani hakati lawatihi kwa uhakika usomi wake wanakisoma wana kama kilivyo hasa ulaika yu'minuna bihi na hawa ndio wanaokiamini kitabu hicho waman yakfuru bihi na yoyote atakayekufuria kitabu cha Qur'ani fa ulaika humul khasirun hao ndio waliokula hasara ya bani israel enyi watoto wa yako udhkuru neemati allati anamtu alaikum zikumbukeni e, neema zangu ambazo nilizikupeni zikumbukeni neema zangu nilizokuneemesheni wa anni fadhadtukum namkumbuke kwamba mimi nimekufadhilisheni nimekufanyeni watu bora ala alalamin kuliko viumbe wote wa duniani kwa zama zenu wataku yawma na iogopeni siku ambayo la tajzi nafsu na nafsi hakuna uwezekano wa nafsi kuisaidia nafsi nyingine shay'an kwa chochote si kikubwa si kidogo wala yukubalu minha adl wala hapatakubaliwa kutokana na nafsi yoyote ugombozi kwa fidia wala tanfa'uha shafa'a wala haitoisaidia nafsi yoyote uombezi wala hum yunsarun na wala hawatanusuriwa اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين ولا طاعتك متبعين